Կարլոս Եղիազարյան։ Երգիծական մանրապատումներ։ Ինքնաճանաչում։ Հետևելով ճանաչիրին քթքեզ իմաստուն պատվիրանին Երկար ու շադիր ուսումնասիրելով իմ սեփական անձս եւ համոզվելով, որ գրեթե ճանաչում եմ ինքս ինձ, սակայն բոլորովին վերջերս պարզվեց, որ սեփական անձը ճանաչելու համար ինքնասպասարկման մեթոդի կիրառումը միանգամայն սխալ է։ Դա ես երբեք գլխի չէի ընկնի, եթե մի օր կինս չնկատեր, որ կոստյումս արդեն ձերքից գնում է։ Ամենևին էլ գաղտնիք չէ, որ մեր օրերի մտավորականի համար նոր ու գեղեցիկ կոստյում գնելն անհնարին է, քան ասենք լուսնի վրա այգեգործությամբ զբաղվելը։ Ոստի խանութից խանութ մարաթոնյան վազ կատարելու փոխարեն մտա կենտրոնական փողոցներից մեկում գտնվող նորաձևության սրահը։ Միջին տարիքի գերու կլորիկ մի տղամարդ շեշտակի հարված հասցրած բիլյարդի գնդակի նման գլորվելով եկավ փակեց ճանապարհս ու ճաղատ գլուխը կրծքին հակելով հանդիսավոր ներկայացավ. «Վարպետ, արշոն քեզ զարա»։ Ինձ ոչ թե զարա, այլ կոստյում է պետք, կատակեցի ես։ Հումորի զգացողությամբ ուշտված հաճախորդների հետ գործ ունենալը պարզապես հաճույք է։ Միջև անկաժները լայն շփտացնա եւ ապա 100 տարվա մտերիմի իրավունքով Թևանցու կարած մծրեց չափաձևման սենյակը։ Ինչ է գանում նրա հարկադիր մտերմությունից նեղված հարցրի ես։ Հիմա շապսերդ կվեցնեմ եւ այնպիսի մի արմանք զարմանք կոստյում կգարեմ, որ հակնես դուրս գաս փողոց, նույնիսկ ցանոթ կանայք էլ չճանաչեն ու մեկը մյուսի ականջին զարմացած շշնջան. «Աղջի, այս բարձրաճաշակ արիզեցին երբ է հայտնվել մեր գավառական քաղաքում»։ Արմանք զարմանք կոստյումի շապսերը վերցնելիս Վարպետ Արշոն այնպիսի հրապուրիչ նորություններ էր հայտնաբերում իմ ֆիզիկական համեստ բարեմասնություններում, որոնց գոյության մասին ես անկարող եի երազել։ Հզոր ու մկանոտ վիզդ ամբշտամարտի է, ասում է նա։ Լայն ու ձիգ թիկուն քո ծանրամարտի, իսկ նուրբ ու ճկուն գոտկատեղիդ նայելիս դժվարանում եմ ասել, մարմնամարզիկի է թե ակրաբատի։ Շատ չեղավ վարպետ, նրա հաճոյախոսությունից շոյված առարկում էի ես։ Չէ, չէ, մատը մտերմաբար թափ տալով վրաս մեմ ժպտում էր նա։ Քո այդ հրեշտակային բնավորությամբ ինձ չես շփոթեցնի։ Ախր դուք իսկ չեք ճանաչում բնավորությունս որտեղից գիտեք։ 30 տարվա աշխատանքային փորձն ինձ սովորեցրել է մի պա աչքի փոչով հաճախորդին նայեմ վերջ։ Օրինակ, դու ոչ միայն հրեշտակային բնավորություն ունես, այլև ոչտված ես անսահման բարությամբ։ Դեռ չեմ խոսում անպարփակ խելքիդ ու ինքնատիպ շնորհքիդ մասին։ Է, չափազանցնում եք վարպետ։ Հաճելիորեն առարկում եի ես։ Չափազանցնում եմ թե ոչ, դա արդեն ուրփաթորը կերևա։ Ուրփաթորը, երբ մտա նորաձևության սրա, վարպետ Արշոն ինձ տեսնելուն պես զայրացած բացականչեց։ Իա, այ մատ 7 ամսական ես ծնվել։ Ինչու՞։ Որևէտև կտորը դեռ նոր եմ ձևել։ Իսկ դու եկել ես ու հոկիարի նման չոքել բկիս։ Եթե մեկ ուրիշ լիներ իմ փոխարեն, ապա ամենայն հավանականությամբ զայրացած կասեր. «Լսիր, կոպիտու անտաշմարտ, դուք ինձ ասացիք ուրբաթ օրը, դե ես էլ եկել եմ հենց այդ օրը, ել ինչ ես ուզում ինձանից»։ Սակայն ես իրավունք չունեի նման բան ասելու, որովհետև վարպետ Արշոն անցյալ ուրբաթ գովերքել է իմ անսահման բարությունն ու հրեշտակային բնավորությունը։ Հաջորդ ուրբաթ վարպետ Արշոն ինձ տեսնելուն պես ոչ միայն չզայրացավ, այլև բռնցքամարտիկի մարտավարի նման թիկունքս շոյելով ու ականջից ինչ որ անհասկանալի բաներ շշնջալով ուղեկցեց չափազեմասենյակը եւ մատնացուցելով կախիչներից մեկի վրա կոստյումանման բանը ասաց. «Դարջերդ հանիր եւ սահակիր, որ պատկառելի մարդու նմանվես»։ Հասկացա՞ր։ Երբ կատարեցի վարպետ Արշոյի հրահանգը եւ կանգնեցի մեծադիր հայելու առաջ, այնտեղից պատկարելի մարդու փոխարեն ինձ երնայում խրտվիլակատիպ ինչ որ մի տհաճ արարած։ Վարպետ, ով է հայելու միջից ինձ նայող այս խրտվիլակը, շփոթված հարցրի ես։ Ապրես, որ օբյեկտիվորեն ես գնահատում սեփական անձդ։ Խրախուսիչ բացականչեց վարպետ Արշոն։ Թե չէ, այնպիսի ինքնասիրահարված ապոշներ կան, որոնք իրենց արագեղեցիկի կամ առնվազն ալեն դելոն են Երևակայում։ Կարծում եմ այդ ինքնասիրահարված ապուշներից որևէ մեկը, եթե դժբախտություն ունենար հակել այս կոստյումատիպ խոտանը, ապա առնվազն խելագար պետք է լիներ, որ իրեն գոնե մարդ երևակայեր։ Վարպետ Արշոն անսպասելիորեն գրկախառնվելով ինձ, թախանձագին շշնջաց. «Ապտագիր»։ Ինչու՞։ Եթե չես ապտակում, ականջս քաշիր։ Բայց ինչու՞։ Եթե չես ապտակում, ականջս չես քաշում, գոնե ոդկը ստրորիր։ Կներեք, չեմ կարող։ Միթե դժվար է։ Ոչ թե դժվար է, այլ պարզապես սովոր չեմ անտեղից հապ պատճառել որևէ մեկին։ Եվ վերջապես կարող եք ասել, թե ձեր ինչին է պետք իմ ապտակը, ականջ քաշելը եւ ոդկ տրորելը։ Ոչ թե ինձ է պետք, այլ քեզ։ Ինչու՞։ Այո, քեզ, որպեսի փոքրինչ պակասի մեջ այդ կոտակված մաղցը։ Բան չեմ հասկանում։ Որ հասկանայիր, հանիրավի, կփնովեիր իմ կարած այս արմանք զարմանք կոստյումը։ Անտեղի վիրավորելով փողարեն լավ կլիներ մի պահ նայեիք, թե ձեր կարած արմանք զարմանք կոստյումի օձիկն ուր է հասել։ Քիչ եմ ունում քսվեր ականջներից։ Ուրեմն քո երկար ու կարճ ականջների մեղքը իմ կարած կոստյումի անմեղ օձիկին ես բարդում։ Իսկ անմեղ օձիկի անճորնի լայնության համար ինչ կասեք։ Կասեմ, որ իսկական տղամարդուն վայել չէ, քո այդ տանզի փոչի նման բարակ վիզը։ Աչ ոդկիս կողմում ինչու է այսպես կախնկել։ Կաղ չեր ընկնի, եթե աչ թևդ ձախից կարճ չլիներ։ Թիկունքի վրայի այս մեծ ցալքը միթե հնարավոր չէր ուղղել։ Եթե հնարավոր լիներ, ապա առածը չեր ասի, կուզին միայն գերեզմանը կարող է ուղղել։ Ինչ կուզ։ Օհ, օհ, օհ, այնպես է զարմանում, կարծես թիկունքիդ ցծված սապատը իմն է։ Իսկ անդրավարտիկն ինչու է գոտկատեղից չհասած ներքև սահում։ Դրա պատճառը փնտրի խեղաձևված պարանոցիդ մեջ ստիպված էի վարպետ Արշոյի կարած արմակ զարմանք կոստյումի մյուս թերությունները չմատնանշել, քանզի իմ բոլոր դիտողությունները բումերանգային բնույթ էին կրում։ Երբ վճարեցի պահանջված գումարը եւ կոստյումը հագից դուրս եկա, հանկարծ նկատեցի, որ վրան ոչ մի կոճակ չկա։ Իմի բերելով համարձակությանս ողջ pašարը նորից ներս մտա։ Շապացեման սենակից Պարզորոշ լսեցի վարպետ Արշոյի ձայնն ուղված իր գործընկերոջը։ Այ չեմ հասկանում, միչև ճամփուդրա այդ անտաշին հոգիս բերանս եկավ։ Ես ամենայն մանրամասնությամբ նրա ֆիզիկական արատներն եմ թվում։ Իսկ այդ տխմարը իր էշն է քշում ու մի գլուխ հարցնում թե «Էս ինչու է այսպես, այն ինչու է այնպես»։ Իսկ ես շունչս պահած նետվեցի դուրս։ Հասարակական կարծիք Չնայած երկար ժամանակ անցել ոդկիս կորուստից, սակայն ոչ մի կերպ չեմ կարողանում համակերպվել դաշբախտ պատահարի հետևանքով հերացված նրա բացակայությանը։ Նույնիսկ երազում էլ ինձ ձեր չի քաշում այդ անասելի դար զգացողությունը։ Դժվար է ասել, թե մինչև երբ կշարունակվեր մղձավանջը, եթե մի օր ավտոբուսում չլսեի ինձ ուղված ինչ-որ մեկի խռպոտ բասը։ Հələ մի հատ էս հաստավից ցալին նայեք, դիտավորյալ ջայլամի կեցվածք է ընդունել, որ տեղը չզիջի կողքին կանգնած գեղեցիկ սերրի հարգարժան ներկայացուցին։ Ակամա նայեցի կողքից կանգնած անճաշակ արտուզարթով ու բազմերանգ շպարված գեղեցիկ սերրի հարգարժան ներկայացուցին եւ չգիտեմ ինչու կմծծաղ տվի։ Օրվա գետինը մտնելու փողարեն դեր մի բան էլ խանդմնդում է։ Խրպոտ բասից ինձ նախատելու էստաֆետը վերցրեց խզված բարիտոնը կխնդմնդա, բա ինչ, լսվեց սոպրանոյի ծղրտոցը։ Դրա նմանները վաղուց են թքել հասարակական կարծիքի վրա։ Թո այդ ում շունն է որ թքի, հա՞։ Զարյութախեղ դարձականքեց խրպոտ բասը։ Հələ մի հատ որ վզագոտին հասցնեմ կտեսնեք թե ոնց է վանկաստանկայի նման տեղում ցծվում։ Բավական է զայրացած ճճած կողքին նստած երկինը։ Միթե կույրեք չեք տեսնում, որ խեղճը հաշման տամ է։ Խի այդ հաստավիզ ցլի որ կոտոշն է պակաս, հեգնեց բարիտոնը։ Երկուսն էլ իրենց ստեղում են։ Չարախեղտ հրհրոցով արձագանքեց սոպրանոն։ Լրեք հրեշներ, անասելի զայրացած, սաստեց կողքից նստած ցերկինը։ Խեղճի մի ոդկը չկա։ Պա, էլ ոնց կլինի, արհամարալի փնչացրեց բասը։ Կարծես մարադոննան է, էլ չի կարող ֆուտբոլ խաղալ կամ էլ մեր բարի համույթի կրակ կտրած տղերքից է, ել չի կարող բարել, ծիծաղեց սոպրանոն։ Արա մի հատ էս կասոլին հարցրեք, որ ոչ մարադոնան է եւ ոչ էլ մեր բարի համույթի կրակ կտրած տղերքից, ել ոտքն իրեն ինչին է պետք։ Կրկջալով եզրափակեց բարիտոնը։ Չսպասեցի, որ հարցնեն, Իջա առաջին իսկ հանգարում եւ խոր արտաշնցելուց հետո զայրութախառն հեգնանքով դիմեցի ինքս ինձ. «Արա, այդ արա մարադոնան ես ոչ մեր բարի համույթի կրակ կտրած տղերքից ես ոչ Թո կազոլ բավոտքը քո ինչին է պետք որ թքում ես հասարակական կարծիքի վրա ու չես համակերպվում այդ չնչին կորուստին Հիմարը։ Ես գիշերին Անդորը խռովեց հերախոսի զանգը։ Կնաթաթախ Դանգոյանը տհաճորեն վերցրեց խոսապողը։ Բարի օր։ Դանգոյանը լսողությունը սողոցեց անծանոթ տղամարդու խռպոտ բասը։ Կես գիշեր է, իսկ դուք ասում եք բարի օր, ծիծաղեց Դանգոյանը։ Կարևորը գիշերն ու ցերեկը չէ, սարո։ Իմ անունը սարո չէ։ Դա նույնպես կարևոր չի։ Բայց ինչն է կարևոր այն որ արդեն ապրանքն անվտանգ տեղ է ասել։ Ինչ ապրանք։ Քո ուզածը 15000 դոլար վեսրու եւ շտապ գնա։ Ու բուլդոգ բաբոյնստուն, բուլդոգ բաբոնով է։ Տու տու տու տու որպես պատասխան արձագանքեց խոսափողը։ Այ քեզ հիմար, քրկջաց դնգոյանը։ Նրա անսպասելի քրքիջը արտնացրեց կնոջը։ Էդ ինչ է պատահել։ Ամի ինչ որ հիմար զանգահարում է ասում բարի օր։ Գրքիչի միջից պատասխանում է Դնգոյանը։ Հետո ինչ։ Հետո այն, որ հիմա ոչ թե ցերեկ, այլ գիշեր։ Գուցե շփոթել է։ Լավ, ասենք գիշերն ու ցերեկը իրար շփոթել է։ Բա ինձ ո՞նց էր շփոթել Սարոյի հետ։ Սարոնով է։ Սարոնն է, որի ապրանքն արդեն անվտանգ տեղ է ասել։ Ինչ ապրանք։ Ես ինչ իմանամ իր ուզածը։ Ի չհասկացա։ Հայկենիք չհասկանալու ինչ կա։ 15000 դոլար պետք է վերցներ շտաբ գնար։ Ուր։ Բոլդոգ բաբոյին տուն։ Բուլդոգ Բաբոնով է։ հա, Ես էլ նույն հարցը տվեցի այդ եմարին, բայց մնացի անպատասխան։ Կատարյալ հիմար, դեմքը կնճռոտելով ամուսնու հասցեին նետեց կինը։ Բա որ ասում էի հիմարի, ինքնաբավ արձագանքեց Դնգոյանը։